Ebikorwa esura ya mushanju Omukwani nyamukuru abaza Stefano ati Ebya bantu bali kukutoyera byamazima Ao Stefano agambati Batata na barumna bange mumpulirize Ruwango wekitinwa akabonekera tata icho ya Abrahamu akyali Mesopotamia ataka tuile arani Ruwanga mugambirati Osige wensi yawe ya nabanyaruganda bawe ogwende omunsi eyo ndakoleka Aho Abraham asigayensi yabakalidayo agenda aturaran Isheka yabaire yafwire ruwanga ya muyayo yamuleta omunsi egi eyo muri kutura mbwenwa chonko omunsi egi ruwanga tiyairemu Abraham busika nangu nekirenge kimoi kyonka akagiragana kugiya bayikurube abali mu rugenyuma norwo kanya kali inya ya bayirata ina mwana ruwanga akamugambira ati bayikuruba awe bali turo muihanga omuyangelio bali babairu marababonesibwe enakwe emyaka bikumibina kyonka eyangeli bayindura bairu ndiriramura hanyuma bayikuruba awe baliruga omunsi egyo baije banfukamire omunsi egi awuruwanga Abrahamu omuchogo kutayiri kale kabonero kenda ganegyo kityo Abrahamu aijaza Isaaka amtayiri akiro kya munana azairwe Isaaka azara Yakobo Yakobo ni uya zaire batatenkuru ichwe 12 batatenkuru ichwe bakimba murumna wabo Yozefu ekisho bamuguza kuba mwiru abamuguzire bamtwara Misiri kyonka ruwanga yayemera Yozefu yamwiya omunakuzezona yamuobuganzi nobumanyi ali farao mukama wa Misiri farao yamuobugavana ali Misiri yona yamutekaneka ye omikono omuli Misiri yona na Kanaani aijaterwa muifa nena kuzibazingi aona tenkuru ichwe tibakushoboire kubona kyakulya yakoboka yawulira ko Misiri aliyo engano atuma bata tenkuru ichwe guli murundi gwa mbere omwigenda lya kabiri Yosefu abaniro ayeyanjulira barumuna nirwo farao yamanyireka ya Yosefu Yosefu atumaishe Yakobo n'abanyaruganda bebona abantu nshanju na batanu Yakobagi ya Misiri afa wenene na batete nkuru ichwe babagalura Shekem babaziko munziko eyo Abrahamu yaguzirefweza ali batabani ba Hamori omuli Shekem olwobukiro bo kuikya ekyo ruwanga yabairaraganisize Abrahamu bagobire eyangalia itulikanya lyeyongera omuli Misiri Anyuma Misiri etwarwa mukamondijo ayabaira atali kumanya makuru ga Yosefu Abonesa eyangalia itwenaku agimba nabata tenkuru ichwe kunage nkeremekeza abokazifa omakirago musazarwa maraka bali mwana enshemere okworuwanga yabaira mutonzire bamulera emyezi eshatu omwabo uruona wenene bamunagire mwara wa farao amuronda amzara amulera nko mwanawe musaba mwegesa obumanyo bwa bulingeri obwa bamisiri Misiri abamushaija w'amaanyi ombigambo n'ombikorwa musaka yabairaine emyaka makumigana abona agenda aleba abaisiraeli abarumuna aijabona omuisiraeli omona aboyerwa omisiri aramulira ayaboyerwa kandi ayita omisiri akabana atekereza atirundi abarumuna abaisiraeli barashobokerwa okwo kugonza kubarukora ombushobora bwa musa wenene kyonkati bokeirwe bukeire bunu abona baIsiraeli babiri nibakungana arenga kubaramura abagambira ati manyanywe muri barumuna isi kubakini mboyerangana kyonka yabaire naboyera mtayiwe asindika Musa na agamba ati no wayiwa kutaire okututwara okaturamura no yenda kunyita nkoko nyegiro isiro Misiri musaka yauliro kwogu ya morora kubi airuka azaira omunsi ya midiani azalirayo abana babo jobabili emyaka kaya baire ya ingwireo makumigana omumalaika abonekera musa omwirungu liyebanga lya sinai omukisha kakimuliro musa tangazibwa ebyo yabuna nikuo kuulira ira kalio mukama atindi ruwanga wabashwe nkuru ruwanga wa abrahamu ruwanga wa isaka ruanga wa yakobo musajugumba nagalebo mukamaganga omukama amugambira ati jure biratu omaguru arwokuba mbalyo yemereere mwanyo gutakatifu mazima nabo inena ku eza bantu bange balimu omulimisiri bantakire naulira mbwenu naija kubarokora ijankutume misiri musogo bayangire ni bagamba bati no wayi wakutaire okututwara okaturamura niwe ruwanga yatumire ali mutwazi mara murukozi ombushobora bo malaika ayambonekeire akishaka akakole bitangazo muri misiri yashuba ya yaba Isiraeli abo omunsi egyo ebitangaze bindi yabikolera anyanja rutuku no mwirungwe emyaka makumigana ogunuwe Musa ayagambira ba Isiraeli ati omuri barumna banyu ruwangali bayira mu mulangi nkoko yaire mwinye niwe yabayira inente ko yabaisiraeli omwirungu akabali omwirungu elyo amoyina batate nkuru ichwe no maraika yafumoyire nawe aibangali asinai ruwanga yashuba ya mwebigambo byoburura ebyo kutugambira kyonka batate nkuru ichwe bakanga kumulira bamwanga nangu bayenda kugaruka misiri nikuwa kugambira aroni bati otukolere baruwanga batwebembere Musa ogwatuire Misiri tituli kumanyaga mbairewo nilwo bakozire kihuku omishusire yenyana baka kitambire kitambo bashemererwa ekihuku ekyo bayekoleere nikuwa ruwanga kubawamu baka takufuka mirezo banokwezi nenya nyinyi nkoko kiandikiro mu kitabo kya barangikiti inywe baIsiraeli Emyaka makumi ganai omwirungu timwaitaga bitunganwa kubitambira inye Mwashuturaga eye Maria ruhanga Moleki mwashuturaga nikishushani kya Lefani enyanyinyi ruwanga wanyu nibyo biuku ebyo mwabaire mukozire kubifukamira kityo naija kubanaga buseri bwa Babiloni ombuzahe batatenkuru ichwe omwirungu bagiraga eye Mario businge bwa ruwanga Eyema eliyo likabali kozirwe nkoko ruwanga yabaira aragire musa kulikora. Emishusire eyo ruwanga yayolekire musa. Hanyuma batate nkuru ichwe eyema eliyo lyobusinge balisigirwa baishebo. Bagenda nalyo baina Yoshua balya ensi ya maanga ago ruwanga yabingire omunsi yago olwo babaire ni bagitaham. Eyema eliyo likaikarau kulemwa kugoba omakiroga Daudi. Daudi akaganja ruwanga yamshaba kuleka eyema akombekera ruwanga wa Yakobo ubusingiro. Kyonka Solomoni niyo yazire kombekera ruwanga rw'insinga. Kandi okorukira byona tatura majugombekirwe bantu. Nkoko murangi ali kugamba ati eigurwe banketo yange nensi kabaka tebe kange ko kumuza amaguru. Nimujja kunyombekera rw'insinge ayi. Anga yenye mpumulira nkai nikuwa mukama ali kubaza ebyo byo nati byako zibwe bushobora bwange inywe bantu abali kugumanga ne mitima emitima yanyu neshusha eyabanyamanga muri bafuiba amatu ebiro byona muikara musimbalire moyo mtakatifu nkokwo bashwe nkuru inywe bagiraga na inywe nikuwa muri kugira Nimurangiki obo bashwe nkuru inywe batagingize omugorogoki omubanzire mukaita abamurangiro kwalija nabo mukabaita abamalaika bakaba amateka ku rugali ruwanga inywe kimwaga kwata abanyarukiko kaba ebyo bakunkumuka bamuniniraka ino tukawene Stefano okwajire moyo mtakatifu alalamiro muiguru abona ruwango mukitino wake na Yesu ayemereere abuliyobwe nikuwa kugamba leba nimbone iguru likingukire no mwana wo muntu ayemerera mkono gwa bulyo gwa ruwanga kyokabonere bakunga muno bayigazana amatwigabo bamusirikira bamukurura omukigo bamushoza bamuteza amabali abamuisire bakwate bijwaro byabo babikwaso musigazi sawu roba likumuteza kumuteza Stefa na Shabaki ni kama Yesu toro moyo gwange abandama atakaneira kaliyango ati mukama singo bagarulire entambareki kayamazire kugamba atyo omwoyo gwa